unywe kama vile mbuzi na ng'ombe wanaofanya la lakini malengo makuu ya mimi na wewe eh, kuwa hapa duniani ni linuidda zad ni sisi tutarishe eh, zad tutarishe chakula na hazina mbele Allah tabaraka taala tukatoka sisi na Allah na moto wa jahannam leo insha Allah taala uislamu kabla sijaingia kwenye maudhui yangu ningependa kunukuu maneno ya Ibn Qayyim al jawziy maneno mazuri yenye ibra kwa kila muislamu kwamba eh, akili yake iko sawa kabisa na yuko tayari kufahamu masail na dini yake asema Sheikh Ibn Qayyim miongoni mwa muhaqiqun baada ya kutaja maafa ya madhambi kwa mja wa Allah tabaraka wa taala asema fayatawalladu min adh-dhanbi alwahid ma shaa Allah min almatalif والمعاطب allati yahwi biha fi darakati aladhab asema kwa dhambi moja mja alifanya Allah tabarak taala adhabu yake ni kuwa dhambi moja ulifanya wewe na kuwa linazaa madhambi mengine mengi fanya dhambi moja eh kwa nia yako ya kuwa kesho nitatubu lakini Allah anakuadhibu eh kwa dhambi lingine la pili pia unalifanya dhambi la pili asema sheikh Mwenyezi Mungu amrehemu asema musiba kila musiba na msiba mkubwa zaidi asema adhambu alladhi yatawallad min adhambi thumma yatawallad min alithnain thumma athalith thumma arabi' wa halma jarrak msiba mkubwa ni kuwa eh, dhambi moja lile linazaa wenzake ndugu zake linazaa wawili linazaa watatu linazaa wanne linazaa watano na zaidi ya hivyo afa anasema waman lam lahu waman lam yakun lahu fiqhu an-nafs fi hadha al-bab sala muhimu asema na muislamu ambaye kwamba hata kuwa na na fiqhi na ujuzi na ufahamu wa nafsi yake kwenye masala kama haya ya madhambi asema halaka min haithu la yash'ur muislamu kama huyu mwisho wake huangamia pasi kujua muislamu kwamba ana ufahamu wa dika ana ufahamu wa ndani na masala ya madhambi muislamu mwisho huyu eh, muislamu huyu mwisho wake eh, hupotea pasi mwenye kujua kama amepotea asema falhasanatu wasayiatu akhidhum ba'dha ba'dha asema mema na maovu siku zote yanashikana mikono wema anashika mwenzake mwema kwenda mtu anaswali sunna ujue pia huenda ikawa kabilia huwa haimshindi kwenda mtu anavuta sigara ujue pia bangi haiko mbali kwa hiyo anashikana mikono wema anashika mwema mwenzake mwema mwenzake na vile vile uovu unashika mkono uovu mwenzake haya ni maneno ya Ibn Qayyim ametaja baada yake masaa mengi na maafa ya madhambi lakini leo insha Allah taala ningependa niangalie sehemu moja ya haya madhambi jinsi gani haya madhambi kupitia ngazi kwenye moyo wako mpaka kwa jeruhi moyo wako muislamu leo insha Allah taala tunaangalia yale majaraha yanapatikana kwa moyo wa mja baada ya kufanya madhambi ya Allah tabarak baada kumuasi Allah tabarak wa taala asema mujahid bin jabal mmoja kati ya wanafunzi wa ibn Abbas aliyeketi chini kwa ibn Abbas asema mujahid eh nikarudia kwa Ibn Abbas mara tatu Qur'ani mzima mwanzo mpaka mwisho kwa Ibn Abbas nikimsimamisha katika kila kwenye aya nikimuuliza masaa ili aya kama ile Mujahid asema Mwenyezi Mungu amrehemu tadarraj madhambi haya tunafanya yanapitia ngazi fulani mpaka kujeruhi moyo wa mja wa Allah tabaraka wa taala asema ngazi ya mwanzo kwenye aya ya Allah tabarak wa taala maana haya ibn Mujahid aliyazungumzia alipokuwa akielezea aya ya Allah aliposema tabarak wa taala katika sura al lail akasema fa a'ta wa saddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra fakasema wa فسنيسره لليسرى فكسب وأما wa kadhaba bil husna fasaniyassiruhu lil usra akasema haya madhambi mja huwa inapitia ngazi kwenye moyo wa mja wa Allah tabaraka akazigawanya zile ngazi ngazi tatu akasema ngazi ya mwanzo ambayo dhambi ukilifanya wewe eh, ni athari ya mwanzo inawacha kwenye moyo wako ama ni jeraha la mwanzo la usibu moyo wako akasema ni arran ni kutu Allah akasema kalla bal eh, si hivyo tambua ya kuwa sahihi ni vipi rana ala qulubihim ni ukungu uliozagaa kwenye moyo wa mja ama ni kutu uliochapaka kwenye moyo wa mja wa Allah tabaraka wa taala barrana ala qulubi ma kanu yaksibu min al-atham sababu kubwa ya kuwa eh, imejalia kwenye moyo wa mja ikawa kuna kuna kutu ni kwa nini makanu yaksibun ni maovu wakiyatenda kwa muislam eh, daraja ya mwanzo ya mja eh, kujeruhi moyo wako ni kuwa moyo wako unakuwa na kutu kwa sababu ya madhambi asema Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu asema inna al abda idha adhnaba dhanban tunasema mja idapo atafanya dhambi moja kana nukta sauda Allah huweka dot nyeusi kwenye moyo wake fi qalbihi katika moyo wake fa intaba minha saqala qalbuhu akitubia kwa dhambi aliyofanya lile ile dhambi ile ule dot hufutwa moyo ukawa ukawa ni msafi sema wa inzada zadat akizidi kufanya dhambi vile vile nao ule weusi ama dot inatapakaa kwenye moyo wake maule asema رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع فإن هو نزغ واستغفر وتاب سقل قلبه سمع فإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه سمع هو uenea ile mpaka ikazilimiza moyo wake wote mpaka moyo wake wote ukatapakaa na yule na ile doti nyeusi asema akasema kalla bal akasoma Rasul sallam kalla bal rana ala qulubihim eh akasema hii aya Allah eh jueni ya kuwa eh ni ni ukungu unaozagaa kwenye nyoyo zao kwa sababu ya madhambi makano kisibuni eh kulingana na masala makamba kwa kiasibu kwa muislamu baada ya kuwa moyo sasa nipo umetapakaa umezagaa hizi kutu anakuta eh mja anakuwa baada hapo hazini humumu nafuatia baada hapo tunakuwa na mawazo mengi afkar kwenye moyo wake haziishi kwa sababu kwa nini amepunguza wema wa Allah tabaraka wa taala siku zote muislamu Kaida hii Muislamu uchukue. Siku zote ukipunguza mali kwa wema, ujue shari inachukua sema kama ile. Siku zote ile. Eh? Kama umekuwa jambo jambo ulifanya sema kama ile. Ukiliondoa tu ujue kuna jambo bovu utaingia sema kama ile. Kwa hiyo Muislamu eh, kwa sababu ya kuwa umefanya taksir kwenye ibadati Allah tabarak wa taala eh, Allah anakupatia humumu unakuwa muislamu siku zote tatafikra haziishi mawazo mengi haishi eh kila siku unapanga ukipangua unapanga ukipangua kwa sababu gani arana ala alqalb asema alayhi salatu wassalam asema alayhi salatu wassalam eh من حديث ليث بن الحكم أسمك إذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله بالهم sikote mta mja wa Allah akipunguza kufanya wema tu maovu kafanya maovu kwa wingi tu Allah nampatia mtihani wa humumu mawazo yanakuwa ni mengi siku zote anafikiria yake. kwa hiyo muislamu eh ngazi ya mwanzo ya wewe muislamu kujeruhi mwenyewe moyo wako ni adhunub madhambi muislamu na madhambi muislamu eh yanafanya wewe muislamu moyo wako kuwe na la kutu Kutu kutushengia kutu tu ujue vumu linakuja mawazo yanakuwa ni mengi siku zote anta fil ham. Kwa muislamu hiyo ni ngazi ya mwanzo asema mujahid bin jabal Mwenyezi Mungu amrehemu eh, ngazi ya pili baada ya hapo baada ya kuwa Muislamu salipo mawazo yamekuwa ni mengi, madhambi anayafanya siku zote. Eh, asema baada ya hapo mja anazidisha kufanya madhambi. Kadri madhambi yanavyozidi, eh, anaingia kwenye hali ya pili ya mangazi ya pili ya moyo inaitwa at-tab'u. Na kuwa Allah tabaraka wa taala moyo wako ama al-khatmu anaupiga chapa ya kuwa anta min al-ghafilin. Wewe ni mja wa Allah ule ghafilika na ibada za Allah tabaraka wa taala. Asema Ibn Jawzi rahimahullah asema almana at-tab'u asema al-khatmu ala al-qalbi hatta la tafham as-sawab asema maana ya tab'u ni muhuri unapiga kwenye moyo wako unakuwa mja wewe unaishi lakini hujui sawa ni vipi kila wakati talbis eh, hujui haki iko wapi sawa ni huu wala sawa ni huu hujui siku zote la fi ibada wala fi ghairi dhalik si katika ibada wala katika amali zako zote Allah anakupiga muhuri na kwenye ibada hujui la sawa ni lipi na ovu ni lipi na kwenye amali zako zote za maisha unakuwa hujui usawa ni upi na namba kama usawa ni upi Muislam eh, daraha la pili la moyo ni Allah tabaraka wa taala anapiga muhudi kwenye moyo wako unakuwa anta ma tafashik ah, ufahamu mabata dini ya Allah tabaraka wa taala eh, na wale wanasema wanataja asbab ambazo mtu humpelekea mja mpaka afikia kwenye hali kama hii ya mwanzo ni kuwa adhunub madhambi yanazidi, alafu yanazidi mpaka yanafikia upeo mwingine madhambi, na kwa ni mengi zaidi. Allah anapiga muhuri, sababu ya mwanzo hiyo. Asema vile vile sababu ya pili, at-taarudhu lilfitan wa shahawat. Allah eh, asema tuma alayhi salatu wassalam kwenye hadithi ya Hudhaifa, asema tu'rad alfitan Allah tabaraka taala eh, hupatia moyo wa mjak eh, mtihani wa fitna ala alqulubi kalhasiri udan udan msasema eh, Allah patia moyo wa mja mtihani wa fitna Allah kaita fitna kwa moyo wa mja eh, kijiti baada chengine yani mosi na kufuatia mbele yake kila siku fitna Allah anata fitna asema fa ayu qalbun ashrabaha fa ayu qalbin ashrabaha moyo wote utakao gubika ama utakao kunywa fitna kama hii ya Allah tabaraka wa taala nukta nukta sauda moyo wake huweka kidito cheusi. Kwa ni fitna hizi. Mwanzo ilikuwa ni dhunubi, sasa ni fitna katika dhunubi vile vile. Allah anapatia fitna za ashahawat wa shubuhat. Madhambi ya shahwa, matamanio ya nafsi siku zote. Eh, ukisha meza ile dhambi lile unafanya nafsi, Allah anaika nukta sauda kwenye moyo wako. Asema wa ayu qalbin ankaraha wote utakapokuwa mbali ukapiga vita shahwa eh, na shubuhati eh, basi Allah tabarak wa taala moyo ule huacha kwa ni mweupe akasema mtu salam hata tasira qalbainik mpaka nyoyo hizi zikawa sampuli mbili sampuli ya mwanzo ya moyo sema eh, qalbun ala abyadhin mithlu safa nasema eh, moyo wa mwanzo kwa ni mweupe kwa sababu gani kwa sababu tunapiga vita shahwat ni mweupe kama mfano wa theluji na mwingine akasema Mtume alayhi salatu wasalam burdan eh ni moyo ambao kama unakuwa una vumbi na ghubar moyo ambao kama unakuwa una kutu akasema kalkaus kalkaus kama kopo asema mujannihan kopo ambao kama limefinikwa lime kopo la, mdomo juu na lina sehemu ya nyuma eh sasa nasema ni kama ni kama ni kama nikopo aliyofunikwa upande wake wa chini Yaani ndomo wake umeangalia chini haukaangalia juu akasema la yuarif ama la ya'rif ma'rufan wala yunkir munkaran eh Allah kampigia chapa kama hiki hawa hajui wema ni upi wala hamrishi wema wala hata ana haja ya kuamrisha wema wala yunkir munkaran wala uovu pia hauzukomea uovu si wa dini wala wa nyumbani na kwa yupo yupo tu hakadha yaqulun kimwislam eh alayhi salam illa ma ushir min hawahu na kuwa moyo wake umejaa nini ni hawa na nafsi yake siku zote kimwislam eh daraja ya pili ya mjak eh kwenye moyo wake ama athari ya pili jaraha la pili kwenye moyo wa mja ni kuwa Allah tabaraka taala anapiga muhuri kwenye moyo wako unakuwa moyo wako umefunika hivi hata ukiimbiwa kwa sikio lako ma tasma shay'an kuna kitu tunaelewa kwa sababu gani? Madhambi yamezagaa kwenye moyo, fitan zimejaa kwenye moyo wako, shahawat, shubuhat zimejaa kwenye moyo wako, mpaka shekhe eh, ukiambiwa qala Allah unasema qala fulani Allah anasema hivi, anasema lakini fulani anasema hivi. Sheikh, je, moyo wako sasa hapo unaelekea jongomeo. Asema sahibu tahrir Muhammad bin Ismail Asbahani asema maana alhadith anna anna rajula idha tabaa hawahu. Asema Sheikh, ya kuwa mja siku zote akifuata matafanya na nafsi yake wartakaba almaasi na akafanya maasi ya Allah akamuasi Allah tabarak wa taala akafanya madhambi mengi akasema dakhala qalbahu bikulli musiba bikulli maasiya moyo wake unaingia kila maasi anayofanya asema dhulma moyo wake unaingia dhulma unakuwa unagiza moyo wake asema wazala anhu nuru alislam baadaye kuwa ile nuru ya Uislamu ule mwangaza wa Uislamu kwenye, kwenye sura yake pia huondoka na ni Muislamu lakini huwezi tambua ni Muislam lakini wajui ni Muislam, alibakia ni Muhammad tu labda na Qasim na Ali, lakini shiar na haya ya kiislam hakuna. Kwa sababu gani? basha kwa Sababu gani? Kama ni kwenye ni kwenye maasi, kila mahali yuko, kila mahali kwenye yuko, ni kwenye sigara yuko, yani kwenye bangi yuko, ni mabaya yuko, wasichana Waislamu hawaponi na yeye siku zote, kila makanta jidu hatampata kwa sababu gani moyo wake umejaa madhambi na maasi mpaka Allah ampiga muhuri sheikh kwenye moyo wake ma taarifa ya sheikh din islam ukiamua hivi mada smak asema mpaka nuru islam ndio kwenye moyo wako na kwa ni muislam lakini muislam kwa sababu ya jina peke yake anta qasim wa ali lakini shiaru islam fik ma fik hakuna ile haya ya islam ile picha ya islam inavuliwa na Allah tabaraka taala inakuwa ni muislam tu jina asema ibn qayyim jawzi na fitna mazo kwamba zinapatiwa mja anashia fitnatu shahawati wa shubuhati fitna za shahwa matamanio ya nafsi na vile vile na shubuhati talbis fi didik na kuwa hujui hadha haramun wa hadha halal hujui ma tufarriq baina alhalal wala haram fi alharam mingia ndani fi alhalal uko ndani pia ma tufarriq hujui halal ni gani wala haram ni gani kwa hii ni hali ya pili ambayo mja wa Allah tabaraka wa taala eh Allah anapatia fitna nazo alafu anaingia kwenye daraha ili na pili la moyo wa Allah na moyo wake wa mja wa Allah tabaraka wa taala عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نقول إسلام miongoni mwa sababu ambazo kwamba zinafanya mja Allah apige muhuri kwenye moyo wake au yafahamu eh wanasema afahamu eh la muadhini wala mtia maji msikitini yani awe hasikie lote la dini ya Kiislamu sababu ya pili ni kuwa eh baada ya kuwa dhana madhambi yamekuwa ni mengi shahwa zimejaa kwenye moyo wake na shubuhati zimejaa asema eh Sheikh bin al-Qayyim sababu nyingine ya tatu inafanya mja eh, muhuri ni kuwa at-takhalluf 'an al ni mje alikuwa eh, siku zote anakimbia swala za juma hasa ni juma siku zake zote. Labda juma hii akija eh, ni kama ina intern, Jumaa hii akija nyingine haji. Ama paka fulani anapatikana ndipo juma aje mfitini Asema Abil Ja'd al-Dhamri kwenye hadithi ya Mtume sema sema qala sallallahu alayhi wasallam man taraka atakayewacha thalatha jumu'ati thalatha jumu'in tahawunan atakayewata juma tatu zinazofuatana eh tahawunan e bila udhrin kana wasema eh, Sheikh Al-Barakafur asema atakayewacha juma tatu bila ya udhuru yote asema taba Allahu ala qalbi mja humpiga muhuri Allah humpiga muhuri mja kama yuko kwenye moyo wake piga muhuri ni kuwa kusikila la kheri lolote muislamu asema Mtume alayhi salam kwenye hadithi nyingine kwenye hadithi ya Abi Hurairah asema alayhi salatu wassalam akiwakemea waja ambao kwamba eh hawaendi jumaani ama hawaje msikitini siku ya juma asema la yantahiyanna aqwamun hivi watawacha waja wa Allah ama watu wa Allah watawacha watu aqwamun an wad'ihim an wad'ihim jumuat hivi watu watawacha kutokwenda kwao msikitini siku ya juma hivi waja wa Allah watawacha eh wao kutokuja misikitini eh, au la yahtimanna Allahu ala qulubihim au Allah atapiga muhuri kwenye nyoyo zao eh, thumma la yakunanna min alghafilin afata kwa kama ghafilika na khairi za Allah tabaraka wa taala eh, kwa muislam eh, ipo haja kubwa ya muislam kujifunga hata kama ana dharura eh, ya sana vile ajitahidi kadri wazake muislamu aje kwenye jumaa angalau wasikize maneno matatu ya Allah tabaraka wa taala ili huenda Allah tabaraka wa taala akamhurumia asije akapigwa muhuri eh, wa kuwa ni mja muovu kwa Allah tabaraka wa taala asema Imam Sanani la yantahiyanna aqwamun akielezea hali kama hadithi kama hii la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim aljum'at jum'at hivi watu eh watafanya bidii vipi eh? wataendaje watu eh? wakuwa waache juma wasaide juma eh, kwa ajili ya sala ya Allah tabaraka wa taala asema tarukum aliljumaat sema wa hadha zajran sema na hii ni kemeo la Allah la Mtume صلى sallam kwa waja wa Allah tabaraka wa taala ili waja kama hawa wajitahidi eh, kadri uwezo wao kwenda kusikiza angalau waidha kutoka kwa Allah tabaraka taala ama kwa waja wa Allah tabaraka taala maulamak daraja la pili la tatu aliyotaja Mujahid asema baada ya kuwa moyo wa Allah moyo wa mja umetapakaa kutu alafu ukapiga muhuri na Allah tabaraka wa taala ya kuwa moyo kama huu sasa unaelekea kwenye jongomeo hali ya pili sasa ni jongomeo nyuma sasa ni kuwa Allah sasa huu mja moyo wake anapiga kufuli sasa inakuwa siku zote fikra zake zote ni maovu kila wakati na kuwa Allah moyo kama huu ameotia kwenye komeleo akaupiga na kufuli moyo kama huu eh maana Allah akasema afala yatadabbaruna alquran mbona hawa waja wa Allah wasifikirie Qur'an am ala qulubin aqfaluha ama ni wale waja ambao kama eh, Allah shati kufuli kwenye nyoyo zao asema Allah tabaraka taala kwa sura kahf asema waman adlab mimman dhukira biayati rabbih mja anafikia kwenye hali kama hii ya kuwa mja anakumbushwa aya za Allah tabaraka wa taala faaradha anha na kuwa hana haja na aya Allah naambia Allah anasema hivi hata hasikii hata athar hata eh man adlam mimman dhukira bi ayati rabbi fa'arada anha eh ni mja dhalim aliyoje eh mja ambaye kwamba anakumbushwa aya za Allah tabarak wa taala kwenye hali kama hii ya saya tabaka tatu fa'arada anha akawa anapatia mgongo hana haja kusikiza eh waidha wa Allah tabarak wa taala asema wa nasi ma qaddamat yadak akawa pia ana haja ya kufuatilia madhambi yake kwa Allah yani dhambi zake anaziona ni kama ni kama sufi eh ni kama unywele mmoja ana haja ya dhambi yangu hii haina athari yote eh baina bainama mu'min bainama mu'min sawa dhambi zake anaziona kama jabal anaziona ni kama mlima taka kumwangamiza lakini yeye akawa au ni shida yote na dhambi zake eh wanasi ya maqaddamat yadak akawa amesahau wala hana haja la kufikiria madhambi yake anayofanya kwa Allah tabaraka wa taala asema Allah inna ja'alna ala qulubihim haki ya eh mja mwenye hali kama hii sababu kuwa eh, yeye iko hivi ni kuwa inna ja'alna ala qulubihim sisi tumejalia katika nafsi zao eh akinnatan an tumejalia hazina moyo umetoa ndani ukafungiwa ina akinnak asema Sheikh Imam Saadi eh أسأل الإمام سعدي ولكن الله تعالى ولكن الله تعالى عاقب عبده بسبب إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه أسبب حالة الشر الله mwadhibu mja wa Allah tabaraka taala mja kama huyo kwamba hasikii aya za Allah wala ha, hana haja na madhambi yake aliyofanya hafikiri madhambi yake wala hatubu kwa Allah Allah imwadhibu na hali mbaya asema ansadda alayhi abwab alhidayah Allah amefungia milango yote ya kuanguka hii ndio jongamero kanisema kule nyuma ni kuwa shekhe eh taamal mahma taamal Allah sadda alayka kull abghab alhidayah Allah amefunga milango yako yote ya wewe kuelekea kwenye wema kwenye hali ya wema asema ansadda alayhi abwab alhidayah ya kuwa Allah amemfungia milango ya hidayah ya uongofu bi anja'ala ala qalbihi akinnak ya kuwa Allah amejalia kwenye moyo wake kwa kuna hazina eh kama kibenki moyo umetoa ndani, umekomelewa na kibenki eh, akasema aghti yak eh, muhakkama. Allah imejalia kwenye moyo wake kwa kuna hazina kama hii, moyo umetoa ndani, umefungiwa, muhakkama haufunguki, iko ndani pale asema tamnauhu an yafqaha alayati llahi tabaraka taala moyo kama huu ukawa nakatazwa eh, kufahamu na kutadabbar aya za Allah tabaraka tabaraka wa taala asema falaisa fi imkanihi alfiqh alladhi yasul ila qalbi kwenda kwa mja huyo hawezi kufikiria wala kufahamu yoyote ya Allah tabaraka wa taala asema fi adhanihim waqra pia vile vile Allah eh, akapatia adhabu nyingine na pili akaendelea kwa kwenye, kwenye, kwenye masikio yake akawa hasikii khairi yote kama kuna kidhibiti ama kizibo kimezidi masikio yake hasikia Allah tabaraka wa taala asema waman sami'aha ala wajhi al-intifa' wa idhak wa idha kanu bihadhihi alhala sema wa idha kanu bihadhihi alhala falaysa lihidayatihim sabil mala nja kama Allah amekufungia hizi hali mbili moyo wako umekomelewa masikio yako umetoa kidhibiti usikii kitu man yahdik man yahdihi min ba'di Allah nataka kuongoza sheikh kama nakuta mtu kama huyo shekhe siku zote kwenye maasi hata mauti paka mauti yake sababu Allah amekomelea sehemu zake zote man yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun hivi waja wa Allah nyinyi hamkumbuki hamfikirii nafsi zenu kwa hiyo shekhe anasema anasema Allah tabaraka wa taala eh, inna ja'alna ala qulubihim akinatan an yafqahu wa fi adhanihim waqara Allah akasema wa in tad'uhum ila alhuda endapo muislamu tajihimiza wewe e, eh, umkalisha chini umwelezee khairi ya Allah tabaraka taala falan yahtadu idhan abada hawatowahi kuongoka wala usiku moja maisha yote tatongoka sababu gani Allah sio komelea shida kubwa nini ni dhunubu muislamu khali dhunuba saghiraha wa kabiraha la tatuqa eh mja wa Allah acha madhambi kubwa na dogo ili shekhe usifikie kwenye hali kama hapa Allah anasema eh kwenye aya suratul an'am kama sikosei asema Allah baada ya kuwa ashamfungia hali kama hii anasema wanuqallibu afidatahum baada ya kuwa shakomelea tunageuza nyoyo zao tunapindua nyoyo zao wanuqallibu afidatahum eh wa absarahum nyoyo zao zinapinduliwa na macho yao vile vile na kupinduliwa na kwa huoni basira huoni wema eh? kama lam yu'mini bihi kama lam yu'minu bihi awwal marrak kana kwamba hawajaamini Uislamu hata siku moja kana kama hawako Uislamu hata siku moja alafu Allah sema wanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun alafu tunawaacha kwenye hali zao za uovu wa kirandaranda kwa Muislamu ipo haja kubwa ya wewe eh, kurudia moyo wako kila wakati idha anabta dhanban eh, fa dhanbi yote rudi nyuma shah wewe ni mja wa Allah rudi nyuma eh, Allah mimi nimekosea dhambi langu hili shekh nifutie Allah tabarak wa taala kama shekh ili shekh usifikie kwa mataba kama haya maratib shekh maratib maovu sana shekh naishi maisha yako yote ukidhania kwa wewe ni muislamu kwa Allah una haki labda ya uislamu wako walaisa laka min Allah fi shay una kwa Allah tabarak wa taala hasara kubwa shekh muislam sallaita 50 60 sana umeswali miaka 60 miaka 50 miaka 70 mbele ya Allah ni sufru yadain hakuna kitu shekh moyo umefungiwa kwa sababu gani ya dhunub shak kama muislam adhunub hadhi tumitu alqulub madhambi haya muislam yanafanya moyo wa moyo wa mja unakuwa unakufa kabisa na kuwa hausikii ya Allah tabaraka wa taala hadhar kila hadhari muislam ina ee, dhunub ya kila wakati hakuna mtu ambaye kwamba ni supernatural ya kuwa kuwa afanye madhambi la kullu yukhti wa yusib kila mtu anafanya makosa kullu bin adam khata kila mtu lakini muislam eh ipo haja ya kufanya dhambi urudi nyuma mtake Allah msamaha sababu Allah ana adhab ana punish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 بعفوك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام up اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك المشركين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين رب العالمين اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم واجعل هذه البلد آمنة وسائر بلاد المسلمين اللهم منا في اوطاننا اللهم منا في بيوتنا اللهم منا في اعمالنا اللهم منا في اعمالنا اللهم منا في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم يا رحمن السماوات والارض الفوز رحمهما اللهم إن انتجعنا إليك رغبة رغبة إليك اعترافا أنه لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا في ذرياتنا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا ولا أمورنا يا ذا الجلال والإكرام قموا لصلاتك يرحمكم الله Thank you.